Zaraza obsiada nasz rap jak tań Przez to przestaniesz być jest jest ją jak karagan To nie zrzutka na grama, anagram Trochę zabawa, ale trochę rozpierdala Masz się jaram sam, korona medarda To pojebana skala zmianek Są tu jacyś króle, ześlą mnie na dune Kaladan Ale wrócę, bo ja wracam od zawsze Tak mam ja i moi ludzie Niezapomniany skład jak parafan Masz kontrakt, to się wyzwalasz pana Potem kremujesz kulczyka, bo się kurwa tutaj spala Jan Było spytać starszego, nie kurwa chciałaś sam To my to płaci, proszę pozwól kurwa rapa tam Nie kumasz, w zwolnionym tempie nagram wam jak skumasz Jak wejdę będzie fanfar jak tadam tadam I od dzisiaj mówisz do medarda pan Tak, tak Tak, tak Tak, tak, tak, tak, tak. tak. I don't play that shit. Co nie grasz? Jak nie grasz, kurwa? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Ciśnieniem jest siła tworzona boxing, z cieniem w jaskini Platona Liczenie i leczenie i odnowa Liczenie kontrolę nad moim życiem Chcę walczyć z oporem Chcę spektakularnych zwycięstw O świcie biję worek Robię rutynę ćwiczeń Potem proste nie przejdą przez rękawice Daję flow jak mą krwawicę Pióro krwawi mi z miłości i z mamba mentality fatality Rzucam ci 8-1 jak Konar i PZP Ja Morawiecki, bo ci zaraz odwołam imprezę jak pytasz tak szczerze, to tak wierzę, że polski rap powinien tytułować mnie pan prezes tu polecę, polecę ci ascezę Jesteście tym co jedzie, a jedzie śmiecie A ja to nie wiem co poproszę, ale z mięsem Może kozę daj, nie jestem ten eksprestem Jestem greatest of all time A to nawet nie jest showtime, tylko workout I ciągle mam poczucie, że koszulka jest za mało mokra Yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. I'd like to know uh, what are some of your hobbies, you know, like besides singing, because I know you like to sing, and you know, what else do you like to do besides singing at your spare time? Well, I um, I'm um, uh, uh, I'm um, I um, I'm kind of sensual, you know, and uh, I enjoy uh, I enjoy. <laughs> i I enjoy. I enjoy. You know, I enjoy people, and I enjoy. I like. Uh, fooling around. <laughs> <laughs>